Ciam oni alfrontas brutulon, la ple facila reago ofte shainas esti simple cedi. Oni pensas, se mi ne contrastaros, eble li quietigios. Tia ideo estas tre homa, char ni nature desiras eviti conflicton. Sed bedaurinde en la mondo de potenzo, de politicae tirranoe cae fripon statoe, complesismo ne conducas al pazzo, ci conducas nur al pli granda arrogantezzo cae pli granda suferado poste. La historio montras tion clare. En la 1930 jaroi plurai occidenta registaroi electis ne contraustari la agadoin de Hitler, esperante che li contentigios post ciu nova postulo. Unue estis malgranda territorio, poste tuta lando. La ideo estis, che se oni nur montrus bon volemon, la minazzo malaperus. Sed brutuloi ne contentigas per bon volemo. Ili interpretas gin kiel malfortezon, Ili pensas, se tio funcciis unu foie, cial ne de nove? La sama principo validas anca hodia. Estas politikistoe cae landoe, kiui condutas quas brutuloi sur la internazia sceneio. Ili minatsas, insultigas facile, cae ciam culpigas aliaen. Cae cion faras iliai naibaroi. Tro ofte li provas placi, esperante tiel eviti coleron. Sed la resulto ciam estas sama. La tirano vidas la complesetson ne kiel signon de saggio, sed kiel inviton plue premegi. Ec lando kiel Canado, kiu tradizie fieras prisia gentilezzo, nun riscas fali entiun captilon. Estas vocioi kiu diras che ni devas esti sin gardae, che ni netro mal la crudan autoritateman cicanulon trans nia sudalimo. Sed tia in niam gainis respecton. Oni ne gainas amon de tirano per humilezzo. Oni nur montras al li, che li povas fari ion ain sen consequenzoi. Compreneble, tio ne signifas che ni devas esti agresemai au serci conflictoin, sed estas granda differenzo inter prudenta diplomatio cae complesismo. Vero sen curaggio estas malforta. Se ni silentas, ciam oni offendas, minazas au mensogas, ni farigas parto prenanto in la mensogo. Resisti ne ciam signifas crii, Foie sufficias diri tranquile, sed firme. Ne, tio ne estas acceptebla. Ciu el ni rencontas brutuloin, en la vivo au en la politico, Cai, ciu foie ni havas la saman electon, ciu cedi au stari recte. Yes, stari contra ili povas costi, sed la costo de complesismo ciam estas pli alta. Nur ciam homoi cae nazioi rifusas plu cedi, la tiranoi perdas ian potenzon. Do, la leziono resta simpla, ec se mal facila. Complesismo neniam conducas al pazzo. Nur respecto, basita sur firme starigita vero, povas crei veran securetson. Cai tio validas same inter homoi, ciel inter landoi.